44-օրյա պատերազմից հետո Ռիմա Հայրապետյանը ընտանիքի անդամների աջակցությամբ Ստեփանակերտից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կրասնի համայնքում ջերմոց է հիմնադրել։ Շրջափակված Արցախում առանց վառելիքի, անհրաժեշտ բարարտանյութերի, գազի բացակայության ու էլեկտրակայանի հովհարային անջատումների պայմաններում արդեն 8 ամիս մշակում է այն, փորձելով լուծել երկու կարևորագույն խնդիր՝ իր ընտանիքի կեցության հարցն ու իր հայրենակիցներին տեղական գյուղմթերքով ապահովելու խնդիրը։ Հիմնադրել է համով Բոստան ապրանքանիշը եւ գյուղմթերքն այդ բրենդով վաճառում է Ստեփանակերտի խանութներում։ Ջերմության տնտեսությամբ սկսեցինք զբաղվել պատերազմից անմիջապես հետո, երբ ունեցանք ահագին գյուղատնտեսական տարածքների մեծ կորուստներ եւ առաջնային համարեցինք ջերմության տնտեսությամբ զբաղվելը։ Իհարկե մեր դժվարություններով հաղթարեցինք պատերազմից հետո ներդրումներ անել, դա մեծ ռիսկ էր, հողատարած գնել, ջերմոց կառուցել, բոլոր դժվարությունները հաղթարելով պետության կողմից դրամաշնորհի միջոցով եւ հողատարածք ջերմոցը մեր սեփական միջոցներով ենք ձեռք բերել։ Ջերմոցը 80% ֆինանսավորում ստացել ենք գյուղնախարարության կողմից։ Մոտիվացիան տեղական գյուղմթերքի բացակայության պայմաններում շուկայում առաջացած պահանջարկներ։ Կառավարությունը մեծ չափով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի կորստից հետո մշակել էր աջակցության ծրագիր ջերմոցային տնտեսությունները զարգացնելու նպատակով։ Ռիմայի նախագիծը մեկն էր նրանցից։ Շրջափակման պայմաններում վառելիքի բացակայության պատճառով խնդրահարույց է ինչպես ջերմոց այցելելը, այնպես էլ բերքը քաղաք հասցնելն ու շուկա հանելը։ Ջերմոցը գտնվում է մեր տնից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, ներկապահին չեմ կարողանում այցելել Ջերմոց եւ բերքը չգիտեմ ոնց առաքեմ, Ներկապահին համով Պոստանում լոլիկ կա, լոբի, վարունգ, պղպեղ, գազար, ճակնդեղ թվարկում է Ռիման։ Ոգևորված պատմում է, թե ինչպես են առաջին բերքը ստացել հունվարին շրջափակումից 1 ամիս անց։ Առաջին մեր ապրանքը, որ հանել ենք շուկա, դա եղել է բողկը եւ մեծ հաջողությամբ կարողացել ենք մենք վաճառել, դա եղավ մեր բիզնեսի հիմնական հաջողության գրավականը։ Բողքին հաջորդեց սպանախը, կանաչեղենը, ապա այլ բանջարեղեն եւս։ Ճիշտ է, անհրաժեշտ պահանջարկը բավարարել դեռ չեն կարողանում։ Այո, հեշտ չէ, ասում է Ռիման, բայց դժվարությունները հաղթահարելի են, եթե կամեց ցանկություն, իսկ առաջին արդյունքները ոգևորող են։ Ռոռոկման, ջերմոցի ջերուցման հարցը լուծել են, աջակիցներ էլ ունեն, հարազատ մարդիկ, ովքեր խնամում են ջերմոցը իրենց բացակայության պայմաններում։ Ռիման ջերմությամբ է խոսում նրանց, ջերմոցի մոտակայքում ապրող այդ բազմազավակ ընտանիքի մասին, հատ հատկապես 12-ամյա նվերին ռիման համարում է իր աչ ձեռքը։ Համենը մի քանի անսվա մենք ծանոթ ենք իրար, ներկապահի մենք ծերտ համագործակցում ենք իրար հետ, օգտում են մեր ջերմոցից, ջերմոցը տրամադրված է բազմազավակ ընտանիքին, ընտանիքում կա 4 անչափահաս երեխա, 12 տարեկան նվեր բալիկը կարողանում է կատարել բոլոր աշխատանքները, կարգավորել ռոկման եւ մյուս աշխատանքները։ Ցավոք ջերմոցի Բերքու բարիքը պահեստավորելու հնարավորություն առայժմ չունեն։ Մտածում են պահածոյացման մասին, բայց ներկայում էլ պահանջարկը մեծ է։ Հաճախ նաև տեղում են գնում այն։ Բերքը հավաքում են իրար օգնելով, ընտանիքի անդամներով, գնորդ ու արտադրողով։ Տարվա պահանջը շրջափակման հրամայական։ Արցախում ծանր օրեր են եւ բարիքը չպետք է կորչի։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։